Ba, futbola zari garela, gaur errandu moduan, ba, konbidatu berezi bat dugu gurekin, Igor Emeri, Real Uniongo Administrazio Kontseiluko Presidentea. Kaixo, Igor? Kaixo, egunon. Zer moduz? Osongo, osondo Bale. <laughs> Ba, lehenengo taldea zari ginen eta gero horren inguruan ere solastuko gara, baina asteko ba, galdera orokorrago bat eginen dizut. Demoraldi astear dago talde guztietan eta proiektu berria unitzere jarri dituzue martxan aurten, E, bueno, ilusio zeginen diozue aurre denboraldi berri honi, ez? Ba, bai, bai. Eta indar askorekin, e, aldaketa desenterekin ere e, kirol aldeti bentsat e, lehenengo taldeari dagokienez e, e, uda hontan eta eta ilusio askorekin igandeko partiderako, e, hasiera ona emateko estadion galen, Sabadellen kontra, e, Ba, uste dute jendea gotxu dagoela ikusteko talde berri hau, e, egin duen aurrede moraldia polita izan da, e, taldea eguneko berroita marrean aldatu dugu, e, talde tekniko berri bat, entrenatzaile berri bat, eta, eta bai, denak ilusio handiarekin gaude, ondo lan egiten ari gerelako, gero emaitzak etorri beharko dira, baina behintzat e, gure eskutan dagona, lanarena, ba, ba hortxe dago. Orain igandetik aurrera, ba, ikusiko du emaitza zeintzu diren, baina baikorra bera ba, lehen daiziko gaia edo aipatu nahi nizuna, e, bueno, proiektu berri hoietako bat da, Marino Real Unión taldea sortu duzue, e, lehenko denboraldean ere aipatu genuen, ba, emakume talde bat egin naizen zenutra, edo proiektu berri bat bederen, eta, bueno, ba, errealitate bihurtu da dagoeneko, E, ikusi genituen aurre denboraldean ba, lehen partidua jokatzen galen, kamiseta berriarekin, eta bueno, ba, pensatzen dut proiektu hori aintzinera eramatea ez, garrantzitsua izan dela zuentzat. Bai, batez ere e, niretzat oso garrantzitsuena izan dena, eta prozesua, nola, nola izan dene, edo nola gauzatu dugun proiektu hau. E, guk aipatu genuen dola bi urte, hasi e, Real Unionen edo kudaketa eramaten gure asmoetariko bate hori zela. Proiektuan eh, nesken emakumeen futbola bultzatzea eta proiektu batean parte hartzea. Ez genek zehatz nola egin eh, eta urte terdi pasa ondoren batez ere marinorekin hitzein ondoren, ze bereiek ziren hemen eh, erreferenteak eh, eskualdean, eta bereiekin hitzein ondoren, guk ere gure osunarketa egin ondoren, ba, urte terdi eta gero, lortu benun e, eh, ba, akordioa marinorekin, hitzarmen hori sinatzea, eta proiektu benetan hiri irungo eta eta bidasoaldeko proiektu e, indartsu bat martxan jartzea eta niretzat hori da pixat garrantzitsuena. Eh, ez dugula, mun, mm, ba hori, e, guk eh, aipatu genula, nahi genula proiektu hori aurreatera atera eta bapaten atera ez. E, gure denbora behar izan dugu hori egiteko, gauza kondo egiteko, jende guztiarekin itzaiteko, ez bakarri marinorekin, e, udaletxearekin, diputazioarekin, e, realarekin, beste eskualdeko klubekin ere, proiektua e, martxan jarri baino leno. eta Bo, iruneko udalekin, behin diote talde politiko guztiekin ere, itzein genuen, aurkeztu genien proiektua, eta e, bagia esan e, e itze denen erantzuna oso, oso ona izan zen, eta hori da guretzat e, garantzitxena, ze hola benetan e, indarrarekin hasiko ginen Marino eta Tabiok, Tarrea Unionek, e, proiektu hau gauzatzen. Eta egin egin genuen festa Basaren abuztuaren amarrean ez da bengale, menetan polita izan zen, mhm. eta uste dute jokalarien zatze, dira e, protagonistak, nik uste dute egun benetan ederra izan zela, eta uste dut merezi zutela, marinok merezi dula olako eh, egun bat eukitzea, eta guk eh, lagundu izana, ba, ba guretzat, e, menetan horre bat izan zen, olako egun polit batean parte hartzea, eta emakumezkoen futbola bultzatzea Eh, hemennik aurrera irunen hori da gure esmoa. Ba, bueno, zuen aldetik emakumen futbolaren inguruko proiektua positiboa da, baina emakume futbolan inguruan, ez, e, orokorrean, ba, ez dira dena berri onak edo positiboak azken aldean. E, pasaden igandean Espainiako selekzioak mundiala irabazi zuen, eta hori dena positiboa zen, baina gero hainbat polemika sortu dira e, ba, rubialesen inguruan, ez, orain bere dimisioa eskatza dute, eta, bueno, ba, berak egin dituen adierazpenak ere, ez dira, oso positiboak. Ez dakit horren inguruan ere, bueno, ba, iritzi duzun, edo nola ikusten duzun, ba, polemika guzti hau? Bo, alde batetik, ba, zoritxarrez, e, ba, emaitza edo albiste benetan ona zena e, Espainiako futbolaren zat, mhm. mundiala irabastea, ba, olako ba, pertsona batek tapatzea guztia. Mhm. Hori da okerrena, ze gehiago hitz egiten nahi eh, da bera eintzunaz, neskek eh, lortu zutena ze eh, baino. Eta lortu dutena da, ba, ba, mundial bat irabastea ez da, ez da egunen lortzen, eta lehenengo aldia zen. Eta hori alde batetik, hori tapatzea, hori da zoritxarrez ba, pena maten duna, eta gero ba, ezin onartu dena, ba, ba da egin duena asko egin ditu lehenago eta ba, honekin honekin batera ba ba nik uste dute dimisioa eman beharko lukela eta berezku dago baina berezku ez badago ere nik uste dute presio asko dagoela baina batez ere e, ba, gobernuak e, CSren bitartez edo ez dakit zehatzen nola izango den baina neurri horiek hartu beharko dituzte edo beharko lukete pentsatzen dut Bueno, argi eta garri, eh? Bai. Bueltatu behar du, horren aferara, nahi dut esan, eh, esan gero, bueno, argi eta garri eta e, rubialesi minutu bat, minutu bat ematea ez duela merezi. Bai. <laughs> salatu behar da, finki, mhm. finki salatu behar da, eta gizon horren minutu bat edo ez du lekurik futbol, eh, futbolarien artean, futbol munduaren bai. artean. Eske, Aipatu dugu, gainera, iluntzen dula, ez? Eh, ba, iluntzen ba, hainbat eta gero positibo. zikintzen kasu, bai, kasu Eta, bai. eta, lehen aldiz. Zuk ere pairatu duzu, eh, Real Union bezala, bezala, ez da, emeritarrak bezala, edo Igor Emeri, edo Josu Urreta, edo batzordekide bezala, baina pairatu duzu e, eh, urbialesen jarrera, ez, aurratikan. Bai, azkenan eh, beste unean mundu guztiak ikusi zuena, ba, bizkat guk eh, hori sufritu dugu bi urte hauetan. E, Eukitugun bihera gutxietan, ze hasieran bihirake presentzelak ziren eh, Madrilen eta eta gero bueno hortik aurra ja telematikoak eta eta gia san eh, kontaktu ez duki federazioarekin eta pertsonekin batez ere eta berarekin eh, oraindik gutxiago baina hasierako bileretan ze primera ref e, kategoria hau berria zen eta martxan jarri bat ziren bat gauza eta erabaki dizente hartu hartziren eta eta federazioan Madrilen larroza zen han egiten genitun eh, bilera horietan, e, ba, bueno, e, eh, horre izan genitun gure kontaktuak e, federazioarekin, eta ia zen, e, esperientzia bihurtu hauetan ez da bat ere e, izan, ze ez dute inoiz gurekin kontatu, eta okerro oraindik e, etxaila bezala e, tratatu gaituzte klubei, eta, eta jakin barutek, klubak gerela le, kategoria hori edo primera reforik egiten duguna. Eta nahi duguna <laughs> denok ba, kategoria indartxo izatea, ona izatea, eta beti izan ditugu oztopoak, eta, eta askotan ere, ia da, e, bilera batzuetan e, mehatxoak ere bai, beraien partez, eta, eta bera pertsonalki ere bere jarrera bilera horietan, e, benetan, e, ezakite, ez dakit nola, <laughs> nola esan, baina, baina egokina ez da izan bentzat. Mhm. Bero, aurten ja, ja, jandean ba, deboraldia hasten da, jandean urte aski kompleksua izan da, eh? eta gogorra ez dakit master bat egin duzuen, edo egin duzun, egiazko masterra. Eh? E, bai, ni eh, erantzun bat eman, erantzun bat eman diote, eh, erantzun berdina, bentsate pertsona askori da, ba, demora gogorra, baina ikasitakoa baita e, oso handia izan dela asko ikasi dugula demoran digo horrontan alde guztietatik, eh, kirol aldetik, e, e, kudeaketaren e, aldetik, Real Union enpresa bezala, ze enpresa bat da ere, hori ez dugu aztu behar, eta, eta ez da, bueno, asko ikasi dugu, ek, akatsak eukiditugu, hori, hori ziur, e, gauza asko gauza asko baita ditu, baina baina da gogorra izan dela eta beti lehen taldeak asko e, bueno, xurgatzen dizu edo ez dakit nola esan, baina bai, egia da lehen taldeak e, ba, e, antxetate hori emate izula eta eta beti ibili geren bezala urten sufritzen eta sufritzen eta partio guztietan e, partio guztiak aurre ateratzeko ba, azken momentuan e, eta azken momentu arte, azken egunen arte egotea hor e, ba, jakinez mantenduko ginen edo ez, ba horrek e, bueno, desgaste handia ematen du. Paola, ia esan, zukero ezagutzen duzu pilin bat e, beti gazten, ez dago zabera, mhm, baina bai. e, edakit sensazioa hori duzun, epaitzen dizuetela agintari hiri emaitzen gatik. Mhm. Eta askotan hori ez beti xuxena izaten, ez? Ez, noski. Ah, ba, ez, ez, epaitu, da, azkenean da autoexigentzia eta eta erantzunkizuna gure aldetik nik ez du sentitzen eh, epaitzen gaitu zela, gu argi daukagu e, saiatzen giren egiten dela gure zaletuei begira, baina lehen bizi horren aurretik dago gure erantzunkizuna guk nahi duguna eh, egin, gauza ondo nahi ditulo egin, eta, eta guk, guk jartzen dugula, eta gurela gera lehenak, ez duguna ez dugula nahi e, bigaren refera jistea eta kategoria hontan mantendu nahi dugula jakinda kategoria hau lehen aipatu bezala e, zaitasun asko e, jartzen dizkigula batez ere diruaren aldetik ze kategoria egotea egoteak ba ez ditut ez dizut dirurik ematen. Berak ez du esango, <laughs> berak ez du esango nik esango dut. Galera, Zen, galera beste zentzugabekeria da mhm, kategoria. Bai. bai. Eh, saiatu ziren orain duela urte asko bi bi multzetan, zentzugabekeria da. Mhm. Ba, ez du dirurik jasotzen. Ez telebistarik, laro larogeita maika mila euro jaso dituzte joan den urtean, aurten gutxiago, eta ez du mhm. zentzurik. Eh, nola den eh, antolatuta eta egitura nola martxan jarri zuten. Duela bi urten martxan jarri zenean, eta ni hor esautu nuen e, e, bilera hoietan, eh, hasierako e, bilera hoietan, ba, martxan jartzen ari ginenean. E, uda horretan, duela bi urte, garai honetan, ustut, eh, igual gaurko gunean, duela bi urte, nik dut, oainik ez genek egula zenbat jasoko genuen e, telebistaren, gandik. Eta uda hortan, hasieran aipatzen zen, ba, e, milioi bat, e, inkluso pixkak gehiago jasoko genula, gero uda aurrera joan anela, ala, Eh, zazpira da berroita mar, bosteun mila, eta azkenan bi aste edo, edo aste bat lehenago liga hasi baino, e, jakin genuen, ba, berreun, irureun mila euro jasoko genitula. Eta ordurako, ja, aurkeztu behar izan genitun, E, aurrekontu guztiak, ez zaukan zentzurik, ze aurrekontu guzti horietan gastuak bai, bagenik, ba, egun ze, ze gastu ziren, gastuak eh, handiagoak bigaren be mailan baino, eta baina e, sarreren aldetik e, ba, ideik ez, mm. ideik ez, baina argi zegoen e, diru gutxiago jasoko denula. Eta, eta noski olastea kategoria bat, gero e, lehenen urtea lehenengo demoraldia bukatu ondoren, ba, berrogei milioi euroko galerak mm, hogeita mabi kluben artean, ze ez, ez, ginen berrogei, ginen hogeita mabi gehi lehen mailako sortzi klub e, filialak, en zuzen eta hori e, pentsatu bai, eh, argi dago kudeaketan erantzunkizuna daukagula klubeok, klubok, baina baina denok galerak izan baditugu, e, uste ez, ez gerela gu bakarrik errodunak. Ja, eta bazkideak aserretu dira. Hago egotu, eta bas, aserretu dira, oain duela bi urte edo jeitxi, oain bere, bere lekua hartu dute eta egotu aserrin dira. Asko, bestek ez, beste, ba-, beste batzuek bai e, azkenean kopurua balima duzu bakarrik balima za bueno baino hor umeak eta balima dituzu beti igotzen denean beti jendea serratzen da igor eh bueno ni hor erantzuna erraxa da da egia da gaur gaur egun bizi dugun egoera e, ez da krisi egoera den edo ez eh, batez ere e, ondoren ba ekonomikoki ez gaudelako momenturik eh, egokinean eta esfortzua esfortzua dela denontzat edo zer gauza ordaintzea edo zer ez ez bakarrik e, gure abona guz sartu inenetik e, sartu inenean ez genuen ez erukitu iaz ez genuen ez erukitu hori bai inbertsioak eta inbertsioak ze kluba oso gaizki zegon eta bueno eta gauza bat argi, dena da gu ez bagina sartu kluba sartuko zela, en, ez dakit nola esaten euskaraz, euskaraz, baina en konkurso da kreedorez. Ez dakit nola, nola esaten den. Baina bentsat e, egoera zen kritikoa klubarena. Hmm. Hori argi daukagu. Guk apostoen genuen, asumetu genituen gauza, gauza asko, jakin da, ba, ba, ba hori, e, ordaintzeko gauza desente zeudela oraindik, e, kluba instalakuntzak egoera oso oso txarrean zeudela, eta diru asko jarri bertzela, eta ez inbertsio baizik eta gastuaren aldetik eta aurten erabaki dugu ikusita gal beste itxura bat daukala, e, klubak beste itxura bat daukala, e, inbertsio asko gastu asko gehi inbertsio desente jarri egin ditugula eta ikusita ere maila hau zenolako maila den eta bigarren mailatik gertu dago dela gola, ez eta ez e, bigarren be mailatik e, baino Ba, guk induguna da eguneratu, eguneratu ditugu e, presioak e, eh, jarri prezioak e, ba, ba, gutxo era beste kluben mailan. Mhm. Hori, hori da egin duguna, esfortzu bada, bai, baina erantzunkizunez, erantzunkizunarekin hartu dugu erabakia hori egiteko. Ze bestela, e, klubak kategoria hontan ez dukiko biderik, eta eta hau ez da bakarrik familia baten kontua, da e, jende askoren kontua, da zaretuen kontua, da e, kontua, da instituzioan kontua, jende askok parte hartzen du proiektu hontan. Eta, eta guk nahi dugu hori benetan sentitzea e, den, denok parte hartzen ari gela proiektu hortan, eta ez famili bat bakarrik. Mhm. Gainera, bueno, garrantzitsua da, ez, e, galen ere egin dituzuen aldaketa horiek, edo, bueno, instalakuntzetan, ez, e, berritasun horiek, bueno, ba, zaleak eroso egoteko direla, ez, eta, bueno, ba, denentzat etxe bat sortzeko, ez? E, nola baita errateko? Bai, e, hasi e, lehen urtetik e, aldatzen ba, e, ba, perimetrala, e, or, ba, e, perimetral hori e, aldatu, aldatu genuen, e, itxura aldatzea guk, guk hasi genuen, gero guk martxe jarri genuen da etxirekin batera eserleko guztiak aldatzea, berritzea, pintura ekin betera, hor e, eh, subentzio nominatibo bat eh, izan genuen e, udaletxearen aldetik talde politiko guztien babesarekin, hori guk bultzatu dugu eta eta olertzen dugu orain erantzuna ere eta parte hartze hori izan bartula zaletuen zaletuen aldetik eta eta bueno erantzuna beintzat ikusten ari gera aste honetan ona izaten ari dela kanpaina kanpainan egia da batzuk bakar batzuk e, agian ba, ezin dutela edo ezin izango dutela jarraitu edo ez dutela nahi jarraitu baina e, ba, bez, oza, e, izango ditugu ere gero errastazunak e, ematen dizkigu ere bi, bi zatitan ordentzeko eta, eta bueno, eh, guk aldun guztia erresteko eta eta batez ere eskertzeko e, e, laguntza hori e, hortxe gaude. Eta aste honetan ikusten dugu bentsate eh, movimentu dagoela, jendea e, bere abonu berria e, jasotzera dator ez galerat, gogotxu, eta nik uste dut ere laguntzen dula ikustea ba, kluba benetan e, biziri dagoela proiektu askorekin, bari, atzo, atzo bertan, atzo harratxaldean, Marino Real Union entenatzen ari zen, beste itxura bat emango dio baita e, e, klubari, e, beste hainbat proiektu martxan jartzen ari e, gure, gure arrobia indartzeko, hazi proiektua adibidez, baloren proiektua, e, eta gero lehen taldea ere aldatu izan dugu, eta eta gubentzat barrundik ikusita konten gaude egiten ari giren lanarekin eta eman dezakegun mailarekin kategoria honetan. Aldaketa garrantzitsua Fran Justorekin eta bere laguntze dieekin, mm mm-hmm. baina honek galdera egin behar diot, e, e, joan erortean komplikatua izan zen, etor eh, Zulaika ateratu zen, ba, badakita harremana oso estua zenuela, eta uste dut duzula oraindik e, e, Aitor Zulaika, Aitor Zulaika esportinen dago, esportin mm beren dago, bigarren taldean. Ero mobila, Zamora bueltatu da, mobilaregen, ba, ikan nahasiagoa izan zen, baina bizote erokeri bat izan zen taldean, baina bueno, denontzat, eh? Eta gero Iñaki Goikoarena. E, Iñaki Goiko etxearena ez da oso ondo olertu, E, alde batetik futbola ezagutzen dutenek ba, aipatu dute ba bueno pazientzia eduki beste batzuk ez dute ez dute oso ondo ulertu baina erakia hartu behartzen ta zuek era, erabaki hori hartu e, egin zenuden e, eh, aski aski eta aski komplikatu izan zen afera eh? baina ez da atzera ez du begiratu behar baina si mm-hmm. mm -hmm. izan dut zue fran justo eta ba, bere laguntzaileak e, sinatzeko Ba, batez ere lana. Lana, zer da lana? E, ba, nik Fran Justo ez nuen esautzen, nik. Ni ezagutu nuen karbalinion Bai, zo, ni, or, orduan nuen, bai. Orduan genuen nila denok. Baina, e, gurek kirol zuzendaritzan jokalaria kontrolatzen dituzte, bai. merkatua, jokalarien merkatua eta entrenatzen merkatua. Nik ere entrenatzaileak e, igual jokalariak ez ditut beste sautzen, ez daukat demorarik e, dena ondo e, aztertzeko, baina baina entrenatzaileen merkatua agian ba hor bai e, ez da ez da delako eta eta hori errasago delako ikusteko eta ezagutzeko baina e, eh, kiroltzuetan ditzaren lanetako bat da baita kontrolatzea ba, etorkizunean e, ba ezagitze futbolean dena oso azkar dijoa eta eta ezagutzea zein den eh, entrenatzen merkatua eta zein izan dezaken egokiena edo zein, zein izan dezaken profilik eh, egokiena e, gure klubaren zat, ba hori guztia kontrolpean dukitzea. Eta, eta bueno, ba, kirol zizundaritzak kontrolpea zuekan e, Fran Justo, bai. egia da, mhm. batez ere, ba, nion Bai, ikusi gure Pairatu genuen, pairatu genuen. <laughs> Fran Justo eta bere korabatzaileak da jokarari batzuek, bertan direnak, eta nio, eskobar bertitik. Eta, eta ni egun hartan zuen zuten egon eh? Bai, bai, bentsatzen da. beste, ezin izan ujun. beste gauza bat, nahi bai. bai. Eh, da. errealeko intzarmenarekin. Jakiten alda. jokalari bat bakarrik, Andoni Arzak. Mhm. Eh, da. Bidea dute Carbonel, e, eh, Sestaura, e, eh, Teixeira, Unionista zerat, eta Itzarmena zarra da, eh? Roberto López Ufarte fitxatu zuenean, egun hartan bertan, Josu Luis Orbegozo eta Pascual de Ronsoro, bi sinatu zuten itzarmen bat, eh? Ez da oraingoa, ez ze gertatzen da azken boladan. Ez dugu lertzen, kanpoan eh, ez dugu lertzen. Badakit, e, egun batian, entrenatzaile batek esan ziola errealari ezin dut, gau, beste leku bat, eta beste leku bat, no, e, ba, eta entrenatzaile egun batian reunion hartu egin zuen, baina ez dakit eragina behar duen izan, edo ez, edo beste, be, Roberto Olabek hain zuzen ere, irundik bere arazoak izan zituen alde ite, baina ze gertatzen da hitzarmen horrekin? Ez, alde batetik nik ulertzen dudana da, eh, hitzarmen hori oso, oso benetan garrantzitsua da reunion zat. E, eh, 2000 malautik hitzarmen indartxori daukagu, e, hori eh, errealarekin, eta eh, argi dena da, azken denboralietan, azken, ba, ja, azken amarkadan gutxora era, ba, errealak ez ditula hainbeste emaitza ikusi Unionen aldetik, edo, edo bidaso aldetik. E, hori, bere, dute hori eta eta nik uste dut baita ba agian arrazoia arrazoia daukatela eta gorusabel Eta ditok zuraika? Bai, itzein dezakegu ah, bizpairu, bizpairu edo jokalariz edo e, eh, baino egia da, agian emaitzak ez dela eh, ba, eh, beste lekutan... Ba... Baina urteak eta urtea egon da emaitzarik gabe ere, eh? Bai. Geure, geure Iñaki Mujika bai. presidentea zenean ere beste kontuak izaten ziren, eh? Gu karri daukaduna da, eta eta gu e, epe, epe edo luzeko lana martxan jartzen ari gerela, hemen reunion Eh, Real Union indartsu bat izateko, arrobi indartsu bat izateko, eta eta benetan ez, ez beraiei begira, guri begira, lehen bizi. Baina horrela gu indartsu bat izaten, eta hemen futbola, ba, futbolaren, eh, kontrolatzen, eh, ondo kontrolatzen badugu hemen eskualdean, ba, gero errealak e, eh, eh, errestasun gehiago izango ditula edo edo bentsate eh, aukera gehiago izango ditula ba hemendi jokalariak ateratzeko eta itzan, errealaren, errealaren, erantzuna da hori hori errealaren aldetik bai eta baina guk gu, aldetik baina guk da hemen hemen hobetu hemen gauzak ez, ez egiten egin eta eta gura indartu ze orain juvenil bat juvenil donorren izan da edo kadetea, ka, eh, baskara igo gabe, edo azkenean maia horretan egonda, ez da, ez da erresa, gu, gu indartxu bat izatea. Eta hori da hobetu behar duguna, eta hortik aurrera, hortik jokalari gehi jo dira, suposatza dute, edo aukera gehi izango dira jokalari joteko aruntza. Eta hitzarmen honi, horri, e, ba, ez dakite, e, eh, argiago ikusteko edo bintzate zentzu handiago bate emateko. Hori alde batetik. Gero, e, egia da azken urtetan, bueno, bi, pasaren bi denboralditan, ba, ez ditugula jaso, edo ez, dizkigutela eman, aukera benetan e, eh, pf, baliagarria guretzat e, eh, jokalerin aldetik. Aurten aldatu egin da, alde batetik, e, Jo Mikelen e, traspasoa e, dela eta, ba, hor bai, beraiek interesa izan dute, Jo Mikelaren emateko beste, beste talde bat, e, Europako beste talde indartsu bat etorri zen eskaintza bate eskainiz bai gu gu e, gu gure gure interesak babestu genituen baina ere geno erantzun kizunez errealari deitu genion eta esan genion aizu e, klub batek e, eh, jo mike nahi du zuek nahi du eta orduan jarri zen martxan asuntoa eta eta hitzarmenaren bitartez bajokalaria arajuteko aukera aukera izan du gu konten, egia da, ba, bera zeukan klausula asko zene handiagoa zela, eta eta kontatu zeuko lagurekin, eta klausula handiagoa zela, baina, bueno, junda, errealera junda, hemen onduan egongo da, hori alde, alde batetik. Baina, horre mitartez ere, guk esan genien ze jokalari nahi ditun, Ez, zer duzue guri emateko, ez. Ze jokalari nahi ditugu, edo pentsatu dugu zuek aldi guzula utzi, eta orduan bere gainen gana zerrenda batekin. Baina gu prestatokoa <laughs> ez alderantziz eta bere bai, bai. hau Eta, eta hor bai, barzak zerrenda hortaz zegoen, teijeira zerrenda hortaz zegoen, teijeirak etorri nahizun, hasiera batean etzokan argi eta gero etorri nahizun. Eta guk esan genuen ja lekurik ez dagoagu. Baina bai izan, izan dugu laukera ez bakarrik hartzak beste bat gehiok hartzeko teijeira mm -hmm. Hori da egia, Eta ima jokalarekin, egia da, azkenean, deia jaso ditugula, eskintzak hasieran argi etzegoena, gero denborarekin jokalariak deitzen guri etortzeko. Horin, hori ere e, gauza bat esan du, Erra unionek gauzak ondo egiten ditula, e, eta eta beste indar bat hartzen ari dela poliki-poliki. Haizik garesti dela, eh? gaur egun osatzea talde bat. Mhm, bai. Eh, eta aurten bai. bai. Bai, baina... Bidean jokalari batzu gelditu dira, baina, bueno, aleginak egin dituzue ba, azkenean e, e, jokalari horiek eh, oberenak izatea taldean, bai. eta ez da erraza izango aurten ere, da ba, kategoria oso komplikatua da ere. Baina... baina garesti delako dena. Baina daukagun e, e, aurrekontutik ez geratera. Hori, hori argi daukagu. Gure aurrekontua ez da izango agian ez gaude estare erdian, aurrekontua aurrekontua kontutan hartuta, edo aurrekontu guztia kontutan hartuta, agian ez gaude ez dara erdian, eh, selkapen e, baina hori berdin zaigu. Guk dakigu gauza kondo inditugula eta eta iaz eta dola bi urte baino indar, in, talde indartsuagoa daukagula eta ambizio guztuarekin goaz naiz eta e, aurrekontua ekiz izan. Mhm. Hor, aurreko, milioi, milioi bateko. Bai, bai, aurrekontuaren eh, aferan eta bestenetekoan oh, San Juan egunian uste zurekin hitz nula eta esan zen marketingeko departamendua aurte baztertu behar dugu. Eta esaten zu jo, eh, eh, osorik ez. Gaur egun, ez ez, osorik ez ez, baina bai bi, bueno, arduradun bat, gerre potoloa, Oskar Galan, hain zuzen ere, eta beste taldekit bat. Baina, mm, gaur egun marketingek duen eragina enpresa munduan, eta esaten nuen, zemezu da hori. Zemezu? ba, kluba benetan gaixi zegoela. Eta ba, ba oraindik ba, bulegoetan ura sartzen dela, oraindik e, ba, hor dauden tresna guztiak e, gaizki daudela, eta hori guztia gastua dela, eta prioritatea Ez da, kal... Landa gure... Kalderak eta beste... Gure osasuna, ez da, e, e, eta hola dut ze, egia da. Baina egia da, igo gailu ez dago... Bai, eh, baina hainbait gauza ez daude. Eta it, itxur kanpotik claro. oso polita da, baina borrundik hori dena eta guk udaletxeri esaten dugu. Eta alda geletan eta mhm. beste... Azken, azken ama bosturtetan ez dute ezer zaindu barruan, eta gu ordaintzen egera hor eh, ez dena egin eta eta instalakuntzak benetan egora oso txortxarrean zeuden eta oraindik di jarretzute eta esatu e, neguan edo udazkenean euri egiten dunean ura sartzen da bulegotan oraindik eta udan orain berroi gradurekin eguzkitan bulego ezin dagoen Eh, menosken daude hainbat gauza gehiago ez direnak egin ze hori da dirua dirua eta dirua eta eta hainbat gauza egin ditugu, eh? baina oraindik ez ditugu denak egin. Eta prioritatea daude, eta osasuna lehen eta lan baldintzak onak izatea. Eta hori guzti hori, saiatzen ari gira egiten. Eta mantenimendua, e, instalakuntzaren mantenimendua, gu horre instalakuntza udaletxearen da, diru bat jasotzen dugu, baina gaur egun diru horrekin, eh, ba, justu-justu argia ordaintzeko ematen dugu. Mezua, hor joa mezua. Ba, ba, pentsatzen dut mezua. Honen, ba, izu... Eh, Edo egia, hori da egia. Igo, igo bigar, bigar mailara ego bihar eta hor, konponduko dira afera guztiak. Ez, hain komplikantua. Ez, eh? ez dira konponduko, ze hoanik eh, bai, bai. estabilizatzeko lan horretan, ba, ba, horretan gabiltza. Ba, ba, baina bai, nahi, esan, igoerarekin batera, gauza bideratzen dira. Hainitz. Eh? Ba. garai batian igotu zen ranunion, hori esen bideratu eta gero ondorioak pairatu ziren. eta hori ez da, errezan fitxatu behar da talde... Baina, potolo bat abertzen ditu, baina nik alatak guztiz ere e, bai, ego, e, kategoria oso, oso gaizki ikusten dut, eta nik baina denbora initz ez duela Iraungo. Iraungo, kategoria honek. Une horretan, eh? bai. eta egitura hauekin. Eta ikusiko dugu zertatzen horrein, eh, ez dakit federazioan aldaketak eh, badaude, ez dakit zertatu. Baina guk hori bai, gure proiektua bai. ez da, ez du dependitzen hortan, eh? ez du, ez bi, bigarren maiera igotzeak edo bigarren refera jesteak, horrek ez du aldatuko gure proiektua, gure proiektua ez da urte batekoa, bi urtekoa, gure proiektua epe luzerako dijoa eta benetan e, klub indartsu bat egitea. Maia, maiak berdin du. Bai, maiak laguntzen du, baina ah. ez da ez da gure helburua. Badaki urtean zehar egon zarela askotan urdurik e, burua burua uste ikaragarriekin eta nola gain ditu duzu hori zeba azkenean horrek ondorio bat izaten du ikasi duzu nahi nitz alde horretatik, eta edo gogoa izan duzu azkenean, jo, zergatik sartu dugu nahi zafera honetan, nola, nola horrekatu duzu hori sendimendu horiek, emozio horiek? No, ez, bueno, eh, nik eh, ba hori ikasiz eta eta nik baita nire burua saiatu kudeatzen edo edo baita familiaren gane eh, babesten edo bueno azkenean bizpiak like, bizkat baina eh, zaiena nik ikusten dudana, bi urte hauetan, ni pertsonalki eta nik klubean eta kontseilu kontseiluan ere, e, administrazio kontseiluan ere, ikusten duda zaita saiena dena, da, e, enpresa bat bezalako kudeatu, baina, e, eta hori, epe laburrean, baina batez ere epe luzerako e, proiektu bat delako, ba, poliki-poliki joan behar dago, eta arrobia ere poliki-poliki eraiki, eraiki behar dago, baina, bi, <laughs> e, momentu berean ere e, epe motzean eh, egon bergera eta epe motza hori da lehen taldea eta emaitzak, iganderoko emaitzak. Eta e, oreka hori mantentzea ez da bat ere erraxa, ze klubak, klubak eraikuntza behar du, ze de, hori aipatuka, aipatutakoa e, aldetik, infrastrukturen aldetik, e, arrobien aldetik, dena oso egora e, larrian zegoen, oso txarrean, eta hori eraiki beharra do, baina gero ere lehen taldeak denok negin lehen taldea e, primera ref maia hontan e, eh, mantentzea, inork ez du nahi e, eh, maia, maia galdu, eta eta horrek ez da erraxa hori kudeatzea bi, bi, bi alde horiek, eta gaina aipatu genuen, e, sartu inenean bi abiadura zer dela, hori esan nun lehen da biziko prentxarrekoan esan nun bi abiadura daude, alde batetik e, ba, abiadura mantxoa edo bentsate iraunkorra izatea e, arrobiarekin eta eraikitzeko ditugun proiektu guztiekin, baina gero abiuda, abiadura azkarrean joan behar lehen taldearekin. Bueno, igandean hasiko da e, liga, nik beste bate gauza, beste egun bateko. Beste elkarrezea bateko izango bai. da. Nik uste dut eh, beste, beste afera dela hor, nola koordinatu mm -hmm. eh? unai emeri dik duen emozioa, ba, betetzen du. Angolana bete behar du, eta mengolana beti ere bai, eta denon artean emozioek koordinatu. Bai presidentearena, bai Josu, bai batzorde, batzordekidea, kidea eta hori ez da erraza, eh? hori ez da erraza. Badakit eta erraza zu pairatu duzu aurten, eta hor, e, esfortzu handi baten behar da, ondo koordinatzeko dena hori. Baina, hori beste mhm. egun batean, pentsatu gakoak esango, esango ditula, adiraziko ditula, egor emeritzu, igandean, ja, liga da, eta ligarekin, ja, ja, ja buskatzen da, ja, horra denboraldia boraldia buskatzen da, ja, mhm, bai. ja sabadel taldea handi badela, bai. zortzit jokatuko da, ez da mm eta, bueno, ja, e, norra eta komplikatu ez, norra guztia bezala, eh? baina anota ere, igandean ja, deno galera. Deno galera, hori da, bai, hori da... Hori da mezua, zortzite egiten, ordu aldatu dute ustute bai. pentsatute bai. hemen eh, Andaluzian bezala <laughs> ba 40 gradu dauzkagula eh eta igandera kostute hori hori pixkat eman bai. emana dela bai no bentzate fresko fresko pixkat izango du ez eh, egun hauetako beroa eta eta bai benetan gogotsu eh, talde ikusteko taldea ba, bizpairu, bi, bi egun terdi jai izan du mm, laguardian jokatu ondoren eta eta hortxe dago hortxe dago jota zu entrenatzen jokalariak benetan gogo askorekin ilusio askorekin eta nik uste dut pres gaudela hor leian ibiltzeko eta eta espero dut dena korregotea gurekin batera taldea bultzatzeko ze ikusi genun azkiazko azken e, partidetan zaletuek erantzun zuten mm -hmm. eta denon artean hori argi daukat eta nire lehenengo mezua aurten e, plantia guztiari e, hori izan zen. E, batez ere iaz zeuden e, zeuden entzat beraiek argi daukate elkarrekin lortu genula dela dena. Elkarrekin. E, nik beti mezu hau edo irudi hau e, e, erakuste diet eskuarena itxita hola denak bat izan da. Mm -hmm. Bost bost behatzak, baina bost behatzak esku bakar batean. E, kasu hontan gera ez bost behatz, gera 30, mar, ez da gizen, bueno, guztiak, bueno, lau mila ginen, azkeneko partiduan, lau mila mhm. behatz, mhm. esku bakar batean, eta deno batera lortu genuen e, e, aurrera hori. Eta hori da, argi daukate, kapitainek, ze hemen zauden iaz, eh, eta iaz zauden jokalari guztiak argi daukate hola izan zela. Eta hori zean bardu, mezua. Eta kanpara, kanpora behira ere, hori jake marute. Lau milen artean, gehi, izan zirenak e, aurreko partiduetan, horrela lortu genuen, ze e, <laughs> etzen bat ere erresa, uh -huh. e, lortzea, eta lortu denun. Eta nik dut indar hori bere ganatu behar dugula eta erabi behar dugula igande neontatik aurrera. Mhm. Ba, hori da, e, eh, den elkarrekin eta, bueno, ba, kluba azteko helburuarekin beti ere, eta horrela izanen da. Ba, dagoeneko da, ez, aurre den moraldean hasita eta igandetik aintzinera, ba, gehiago. Orduan, bueno... Ba, urrengo bai? bai. elkarrizeta garen, beste nazte, etxea jaunak esango dugu, bueno, bi Ba, nahi Hori da. Eh? Estadion garen gengo dugu. Anfreska egonen gara, sobrazki, ez, gaur bino. Ez da duen dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, <laughs> aski beroa da, eh? Bai, hor, lehen eipatzen duna, bai. Ah, bueno, ni etxean sentitzen nahi zemen eh, bai, bai, hemen, eta <laughs> eh, pentsatzut edo esperut ere zuek eh, bai, estadien galen zabetenean, etxean bai, bezala sentitzen noski. Bai, bueno. Beti, beti, <laughs> guztora joten gara. Eskerrak. Bai, ba hori, Zorte honi gandereko. Hori da, guk ere eskertzen dizu, gaur hona etortzea eta gurekin egotea, eta bueno, ba, gai guzti hauetaz solastea, eta bueno, ba, zuekin egonen gara datozen asteotan e, beti bezala. Eta, bueno, ba, eskerrik asko egor, gurekin egoteagatik. Ba, mi eskerzuei.